الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd. A nakon toga, između Islama i džahilijeta. Ako smo dobro pa, e, i pažljivo pratili izlaganje, mogli smo shvatiti da je džahilijet nešto što je obilježava neznanje, tamu, jel tako, tmine, uglavnom neznanje. A nasuprot toga mi smo stavili izraz islam. Pa su ovo dvije suprotnosti, jel tako? Kako i na koji način? Islam je vjera koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. A Allah subhanahu wa ta'ala, ko je Allah? Allah je alimun hakim. Allah je sveznajući i mudri. Inna Allahe kana aliman hakima. Allah je onaj koji sve zna i on je apsolutno mudar. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji sve zna. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah je sa svakom stvari upoznat. Nema ni jedne stvari koju Allah subhanahu wa ta'ala ne zna. Ovaj islam je od Allaha. Dakle, ovaj islam je od sveznajućeg. Zbog toga je ono što je suprotno njemu džahilijet, neznanje. Allah subhanahu wa ta'ala, on uzvišeni i sveznajući i svemoćni, objavio je knjigu. Ta knjiga, el quran je temelj ove vjere. Ovu knjigu koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, Allah je naziva znanjem. Ova knjiga je od Allahovog znanja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala upozorava svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pa kaže volen tarda kel jehudu volen nasara hatta tattabi'a millatahum neće biti zadovoljni s tobom ni židovi ni kršćani dok ne budeš slijedio njihovu vjeru wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min ilm a ako bi ti slijedio njihove strasti nakon što ti je došlo od čega znanja Pa ova knjiga je znanje koje je došlo. Ova knjiga koja je temelj Islama, ona je znanje koje je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala upozorava poslanika sallallahu alaihi sallam وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ Kad bi ti slijedio njihove strasti nakon ovog znanja ili nakon što ti je ovo od znanja došlo, zaista bi ti bio veliki zulumčar. To je bila velika nepravda. Došlo ti znanja, a ti slijediš njihove strasti. Pa ovdje otkrivamo šta? Da su strasti suprotne znanju. Pa Allah subhanahu u ajetu koji je spomenuo še Enes ala min al Mi smo te učinili da sti na šerijatu, pa njega slijedi. Objavili smo te šerijat, pa njega slijedi. Wala tattabi ahwa. A nemoj slijediti strast. Pa islam je utemeljen na znanju, a strasti su suprotne znanju. Wala tattabi ahwa alladine la ya'lamun. Nemoj slijediti strast onih koji ne znaju. Pa su strasti svojstvene kome? Neznalicama. Pa islam je slijedjenje šerijata, a strasti i slijedjenje strasti je slijedjenje džehla. Pa islam je znanje, a slijedjenje strasti je džahilijet. Allah subhanahu wa ta'ala čak šta više. One koji Allahove ajete uče i čuvaju i pamte i njih opisuje da su oni šta učeni, da i oni imaju znanja. Pa kaže za Kur'an bel huwa ajatun bejinatun fi suduri alladine utul ilm. Kur'an to su šta je Kur'an? Kur'an su ajeti koji su u prsima onih kojima je dato znanje. Pa zbog toga što pamte Kur'an i znaju Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ih ovdje upisuje da su oni šta? Učeni da imaju znanja, da im je dato, da im je dato znanje. Allah subhanahu wa ta'ala na brojnim mjestima ističe da, je, da on sve zna. Da on zna što ljudi ne znaju. Da on zna ono što meleci ne znaju. Inni a'lamu ma la Ja znam ono što vi ne znate. Inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Ja znam tajne nebesa i zemlje skriveno znanje sa nebesa i zemlje. ma مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ I ja znam šta vi ispoljavate, a i šta krijete. Innehu alimu dhati sudur. On Allah zna suštinu, srž, bit svačih prsa. Šta se krije? يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور on zna i krad, one kradljive poglede, skrivene poglede, to zna i ono što kriju prsa, i to zna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jednostavno sve zna. Wa وعنده مفاتح الغيب la يعلمها illa hu. kod njeg su ključevi gajba tajnog nezna, znanja koje samo on zna وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ on zna šta je na kopnu i šta je na moru وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ne spadne ni jedna liska a da on za nju ne zna La ilaha illallah La hawla wa la kuvata illa billah. Samo jednom priušti sebi pa prošetaj kroz neku malu šumicu, pa pogledaju granje i listove. I sjeti se ovog ajeta. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ I nema ni jedne trunke, ni jednog atoma, ni jednog elektrona, ni protona, ni jednog jezgra atomskog u tminama zemlje. U najdubljim tminama zemlje, a da on to ne zna. Wala rotbin, wala jabisin, illa fi kitabim mubin. Nema ništa, ni suho, ni sirovo, a da nije u jasnoj knjizi. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. On je sveznajući. On sveznajući وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Mi smo poslali poslanike sa jasnim dokazima. Ovi jasni dokazi, šta su oni? Znanje. Jer da nisu znanje ne bi bili jasni dokaz. Bil bejinat. Allah subhanahu wa ta'ala ovu knjigu opisuje da je objavio zašto? Tibjana li kulli Da bude objašnjenje za svaku stvar. Može li nešto biti objašnjenje za nešto, a da ne bude ilm, znanje? Može li se nešto objasniti sa džehlom? Neznanjem? Pa ova knjiga, prvo Allah je sveznajući. Ova knjiga je njegovo znanje, znanje sveznajućeg. Ovaj Kur'an nije obično neko znanje. nekog doktora i magistra ili nekog, nije. Ova knjiga je znanje od sveznajućeg. Njegovo znanje, od njegovog znanja. Allah subhanahu wa ta'ala ističe da je on poslanika sallallahu alaihi wa sallam podučio. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ma lam tekun ta'lam. On ti objavio knjigu i mudrost. Knjigu, Kur'an, i mudrost, sunnet. Pa kogod okreće glavu od sunneta, okreće glavu od mudrosti. Kogod ne priznaje sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, on ne priznaje mudrost, okreće glavu od hikmeta. Wal hikmeta. Wa allamaka ma lam takun I on je te podučio onome što ti nisi znao. Pa ko je Muhammeda sallallahu alaihi podučio? Allah, znajući. A da li bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam šta znao da ga Allah nije podučio? Ne bi. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala govori i za sljedbenike Taurata وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ I podučeni ste onome što niste vi znali ni, ni vi ni vaši preci. Pa znanje došlo od Allaha, Allah ljude podučio. Objavio im, zna, objavio im znanje, poslao im knjigu znanja. Ova priča o znanju počinje sa samim stvaranjem Adama a.s. Pa kad je Allah s.w.t. stvorio Adama i kad su se meleci začudili, jel tako? Kaže Allah s.w.t. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Pa je Allah podučio Adema imenima svih stvari. Podučio. Pa ko je podučio Adama? Allah. Koje je Adamove potomke podučavao i uvijek im znanje, slavu? Allah. Pa od Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi znanje. U Tevratu je bilo fihi hudam wa nur. U Tevratu je uputa i svjetlost. A uputa i svjetlost to je znanje. Onaj ko slijedi uputu i svjetlo slijedi znanje. Onaj ko slijedi nasprot toga strasti, on je duboko zalutao. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرُ هُدًا مِنَ اللَّهِ Ko je dublje i gore zalutao od onoga ko slijedi svoju strastu, svoje strasti bez upute od Allaha. Pa Allah je sveznajući objavio je knjigu od svoga znanja. Zato što je Allahova knjiga Kur'an od Allahovog znanja, zato se imam Ahmed suprostavio jel tako, tezilama kad su rekli da je Kur'an stvoren. Jer bi po tome bilo da je Allahovo znanje nastalo i stvoreno. A Allahovo znanje nije nastalo, nego je od uvijek. I zato Kur'an nije stvoren, jer je on Allahov govor, Allahovo zna znanje. Dobro, Allah je sveznajući i Allah je objavio znanje. Šta je nasuprot Allaha sveznajućeg i njegovog znanja? Nasuprot Allaha sveznajućeg i njegovog znanja je čovjek kao neznalica. Pa Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka uvijek opisuje da je osnovno njegovo svojstvo šta? Džehl. Innahu kana zaluman džehula. Zaista je čovjek zulumčar i neznalica. I ovo kjana valumen džehula, zaista je uvijek čovjek bio zulumčar i neznalica. Pa je glavno svojstvo čovjeka nasuprot Allaha nepravda i neznanje. A glavno svojstvo Allaha je znanje, mudrost, pravda, moć, milost. To su glavna svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. A glavno svojstvo čovjeka je džehl, neznanje, nepravda, nemoć. I šta je suprotno mudrosti, tako dalje. Znači sve suprotno. To je glavno obilježje. Sve dok ga Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne poduči. Sve dok ga Allah subhanahu wa ta'ala ne poduči. Tako su dolazili poslanici svojim narodima i šta su im govorili? Kaže Musa a.s. svom narodu Kala innakum qavmun teđhelun. Zaista ste vi narod koji ne zna. Džehl, teđhelun. Šta to znači? Ovaj narod je u džehilijetu. U džehlu. Kaže Hud a.s. svome narodu Velakinni arakum qavmen teđhelun. Ja vidim da ste vi narod koji ne zna da ste vi neznalice. kini arakum qauman tajhalun. Vi ste u džahilijetu. Ja vidim da ste vi u džahilijetu velikom. Bel entum qaumun tajhalun. Allahovi poslanici su ovako govorili svojim narodima. Čak šta više, vi ste narod neznalice. Vi ste džahili. Kao što je rekao Lut, a.s. svom narodu. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je ovo svojstvo većine ljudi. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Ali većina njih ne zna. Ali većina njih ne zna. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike da okreću glave od neznalica. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا I kad im se obrate neznalice, oni im samo kažu selam. Tako se i sa neznalicama, sa džahilima. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je sve ono što je suprotno onome što je Allah naredio džehlu. Zašto? Zato što Allahovo naređenje dolazi po znanju. Sve ono što je suprotno onome što Allah zabranio je džehlu. Zašto? Zato što njegova zabrada dolazi sa znanjem. Zato mi kažemo, ova vjera je u skladu sa zdravim razumom. Pa ova vjera je znanje. Zapravo svaki razum koji nije u skladu sa ovom vjerom, on je nezdrav razum. Normalan razum je u skladu sa ovom vjerom. Zašto? Zato što je ovo znanje, ova vjera je znanje. Nije bilo čije znanje. Znanje sveznajućeg Allaha, gospodara svih svjetova. A čovjek je onaj koji, koji ne zna. Pa kaže Allah e, subhanahu wa ta'ala objavlji svojim poslaniku da kaže kul efe gajra Allahi ta'muruni a'budu ejuhel džahilu. Zar mi vi naređujete da nekog drugog obožavam? o neznalice. Pa ovo što oni njem naređuju, da on nekog drugog obožava, automatski upućuje na to da su oni neznalice. Jer Allah subhanahu wa naređuje da se on obožava, samo on. Da se ibade čini samo Allah. Barillaha fa'bud. Ne, nego samo Allaha obožavaj. Wa kum mine šakirini, budi od, od Pa, isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala govori o ubjeđenjima koja su pogrešna u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala da su to džahilijetska ubjeđenja. Kogod ima krivo vjerovanje o Allahu i vjeruje o Allahu ono što Allah nije naredio da se vjeruje, on je džahil. na billahi gajra al-haqi dhanna al O Allahu misli ono što nije istina, džahilijetski mišljenjem. Pa što god se o Allahu misli, a nije istina, dakle nije Allah to rekao da se tako misli i vjeruje, to je vjerovanje džahilijetsko, to je džahilijet. To je neznanje. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava svoje poslanike da ne budu neznalice. Inni ejdu kente kune mine Kaže Nuhu selam Savjetujem te, nemoj biti neznalica. Ja ti savjetujem da ne budeš neznalica. Pa kad je bilo teško Rasulu sallallahu alaihi wasallam što ljudi neće da vjeruju, Allah subhanahu wa ta'ala mu poručuje وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية Ako je tebi teško što se oni okreću, traži neki tunel kroz zemlju ili neke stepenice do nebesa da im dođeš sa nekim ajetom. Mimo ovoga što ti mi od ajeta dajemo. Zar ovo nije dovoljno? Dolazi znanje od gospodara svih svjetova, njima nije dovoljno, oni se okreću. Šta hoćeš ti? Tijehom bi aje, pa im ti onda donesi neki drugi ajet, veći od ovoga. Ako misliš da njima samo fali ajet, pa će oni povjerovati. Ti misliš da fali samo njima dokaz, pa će povjerovati. Traži neki veći dokaz od ovoga ako možeš. Ovo su najveći dokazi, dolaze od uzvišenog Allaha. Pa onda ga Allah subhanahu wa ta'ala podučava Voleo še Allahu le Da hoće Allah sve bi iskupio na uputu Fela minal džahilin Nemoj ti nipošto biti od neznalica Nemoj biti neznalica Tako kad razmišljaš i misliš da oni ne vjeruju Samo zato što nema i dokaza I da mi ovom nije dovoljan dokaz Nemoj tako to Nemoj biti nipošto neznalica Nikako ne budi Nikako ne budi neznalica Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da većina ljudi ne zna. Walakin akthara nasi la ya'lam. Kad Allah subhanahu wa objašnjava ovu vjeru i kaže zalike dinul qayyim, ovo je prava vjera, walakin akthara nasi la ya'lamun, al većina ljudi ne zna. Pa vidite u arapskom imamo mogućnost da kažemo džehl, neznanje i da kažemo ne zna la ya'lam. U našem jeziku mi uvijek imamo samo jednu mogućnost da kažemo ne zna da negiramo znanje. Arapi imaju poseban izraz za džehl, za neznanje. Pa Allah subhanahu nas podučava da većina ljudi la ja'lamu. Da je to ta prava vjera, volakine nasi la ja'lamu. Volakine kathira minan nasi la ja'lamu. I mnogo ljudi ne zna, većina ljudi ne zna. Allah subhanahu wa ta'ala govori ljudima i usmjerava se prema njima ističući jednu stvar. Wallahu ja'lamu wa antum la ta'lamu. Allah zna, a vi ne znate. Nakon čega Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje jedan propis vezan za razvod. Pa kad neka žena bude razvedena, pa izađe iz onog pričeka, pa poslije toga kad postane slobodna, ponovo je zatraži njen bivši muž Neko od njenih staratelja se suprostavi tome, krivom što je njen muž bivši uopće puštao. Pa hoće da zabrani. Allah s.w.t. to zabranje i kaže da se to ne smije zabraniti, da se vrati, da ne treba to zabranjivati. Pa onda kaže Velike ju'adhu bihi men kana minkum yu'minu billahi wal ahir To se savjetuje svakom onom ko od vas vjeruje u Allaha i sudnji dan. velikom ezka lakum wa athar to je vama čišće i bolje za vas. Wallahu ja'lamu antum la ta'lamun. Allah zna, vi ne znate. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta u kojima objavljuje propise ističe da je on inna Allahe kana alimen hakima. Da on sve zna i da je mudar. Da je svoj propis objavio sa znanjem i mudrošću. Ne tek tako. Sa znanjem i mudrošću. Pa onda na kraju propisa u drugim ajetima kaže Wallahu ja'lamu antum Allah zna, a vi ne znate. Allah zna kako treba to regulisati, a vi ne znate. Dakle, osnova je kod čovjeka da on ne zna. Otilke hududu Allahi ubejinuha li qavmi ja'lamun, a ovo su Allahove odredbe. Ovo su Allahove granice, ovo su Allahovi propisi koji on objašnjava narod koji zna. Ko je narod koji zna? Ko su ljudi koji znaju? koji znaju Allahove propise. Njih Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da su oni oni koji znaju. Pa onda na kraju svega ovoga kažemo šta? Islam je utemeljen na znanju i on je od Allaha. A šta je džahilijet? Džahilijet je utemeljen na džehlu, neznanju i on je od čovjeka. Islam je od Allaha, a džahilijet je od čovjeka. Jer je on utemeljen na ljudskom neznanju, na ljudskom džehlu, neiskustvu, neobaviještenosti. O čemu neobaviještenost? O stvarima i na Dunjaluku, a pogotovo o stvarima na Ahiretu. Jer ljudi ne znaju ništa o Ahiretu. Ali tako? Pa zato je ovo na neki način odgovor onima koji se pitaju kako vi to danas govorite o džahilijetu, a Kur'an objavljen već 14 stoljeća. Eto tako. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio da onaj ko slijedio, ne slijedi ono što je od Allaha i bude slijedio svoje strasti i ljudski džehl, da je on na džahilijetu. On je na džahilijetu. Pa zato Allah subhanahu postavlja pitanje kroz koje negira, osporava. Efe hukmel džahilijeti bugun. Zar oni pagansko suđenje hoće? Zar oni paganski zakone, paganske zakone hoće? Efe hukmel je bugun. Zar oni hoće paganske džahilijetske zakone? Omen ahsanu min Allahi hukmel li qavmi yuqinun. A ko je bolji od Allaha kao zakonodavac ljudima koji su ubijeđeni. Pa ovdje kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u tefsiru ovog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala je sve sudove, sve propise, sve norme, sve stavove, sva mišljenja, sve regulative, sve propise, sve svrstao u dvije, džahilijetske i Allahove. džahilijetske i Allahove. Tako vam Allaha danas u svijetu su na snazi Allahovi propisi ili džahilijetski. Jel mi živimo u islamu ili u džahilijetu? Ili u džahilijetu? Šta se događa oko nas? Hoćemo li se otrijezniti i shvatiti svoju dijagnozu? Jer je to prvi korak ka liječenju. Ako ne pogodimo dijagnozu i kažemo da mi mašalo živimo u islamu, onda je na osnovu promašene dijagnoze i promašen lijek. Dakle, to je ono što nas je potopilo. Potopilo nas u svim sferama, pogotovo u zakonodavstvu. Pogotovo u zakonodavstvu, je tako? a Allahova subhanahu wa ta'ala, Allahov zakon i Allahovi propisi, Allahove odredbe, Allahove norme. Allahove odredbe i norme, one su sa znanjem i mudrošću i one su pravedne. Jer je od osnovnih svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala da je on pravedan. Inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adl. Allah vam naređuje da vratite emanete onima kojima pripadaju i kad sudite među ljudima da sudite pravedno. Inna Allaha ya'muru bil adl. Allah naređuje pravdu. Inna Allaha ni'imma ya'idukum bi. Kako je divno ono što vam Allah naređuje. Pravda. Pa je Allahov zakon pravedan. Allahov zakon je sa znanjem. Allahov zakon je sa mudrošću, mudar, dobro. A šta su onda ovi drugi zakoni? Oni su džahilijet, oni su na osnovu strasti, oni su na osnovu ljudskog neznanja, oni su džahili tama, nepravda, vulum dalalet, zablude, lutanja i glupost. Pričao mi neki dan, baš uklopilo mi se u ovu temu, jedan poznanik kako je on jednom od općinskih sudija rekao kako je ovaj zakon glup. Pa se ovaj rasrdio, naljutio se. Kako? Zakon je najlogičnija stvar na ovom svijetu. Pa kaže, maši se jedne liske iz obližnje ograde. I kaže, pogledaj ovu lisku. Da nema ove liske, ne bilo ništa na ovom svijetu. Pa sam rekao, subhanallah, pogledaj ovoga. Kako na osnovu zakona koji je Allah u prirodi ustanovio i savršenstva tog zakona. Taj zakon je savršen i zaista da nema liske i, i procesa fotosinteze ne bi ništa ni bilo, jel tako? Ali nije jedina liska stvar koju da je nema ne bi ništa bilo. Jel tako? Mi smo onda počeli nabrajati Šta je sve da ga nema, ne bi ništa bilo. Da nema jednog elementa, li tako, oksigena ništa ne bi bilo. Da nema joda, ljudi ne bi mogli živjeti normalno, nikako. Jel tako? Pa da nije more slano, ništa ne bi na ovoj planeti moglo ostati. A onda pitaju, otkud slano, pa nagađaju. Niko ne zna što je slano. Pa da nema ozonskog motača ili da nema Temperaturne razlike od površine zemlje na uviz da se smanjuje, pa voda, voda kad se isparava i diže se da se ponovo vraća u tečno stanje i spušta, zemlja bi se osušila i ništa ne bilo. I šta god uzmemo kao primjer da ga nema, ne bi ničeg bilo. Pa shvatamo da je to jedan sistem u kojem sve stoji na svom mjestu i svaki element je najvažniji. Koji god pomjeriš, ništa nema. Jedan logičan sistem, savršen sistem, jel tako? Ali vidi ovog mudraca, kako je na osnovu savršenog Allahovog zakona u prirodi, hoće da dokaže savršenstvo njihovog zakona koji su oni smislili. A mi kažemo, jest, jest, taj zakon koji vi praktikujete je džehl, neznanje, volom, nepravda, tmine, zavlude, nesreća. A, a kako je Allah bio znalac i moćan da tako savršen zakon u prirodi uspostavi kojem se i ti, o sudio, čudiš i diviš, pa kako Allahu oduzeste pravo da i ove zakone uspostavi? Pa vidiš da je ove zakone uspostavio savršeno. Kako mu ne vjerujete Allahu da će i ove zakone Allah uspostaviti savršeno? Je tako? Pa on je znalac, on sve znajući. Kako je znao ove zakone, vidiš, savršeno u redu. I svi vi znate nabrajati da nije ovoga, da nije ovoga, vidi kako ovo ovdje stoji, samo kad bi se pomjerilo, sve bi helać bilo. Kako to sve znate? A kako ste ovam uzeli u svoje ruke da sve ispomjerate i ispreturate? Na osnovu čega? Na osnovu svog džehla. E to vam je džahelijet u kojem vi živite i koji vi praktikujete u kojem vi živite i kojeg vi praktikujete. Evo mi pozivamo ih da se vrate Allahovom sudu, Allahovom hukmu koji dolazi od Allaha i mudrog, pravednog, milostivog, moćnog. Njegov zakon i njegovu mudrost da se, da se to primijeni. A nakon ovog poziva citiramo im ajet šta će oni biti kad se ne odazovu. Je tako? وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيكٌ مِنْهُمْ مُعَرِضُونَ Kad budu pozvani Allahu i poslaniku da sudi među njima, jedna skupina od njih se okreće. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ A ako bi imali pravo, došli bi ponizno da uzmu to pravo. Efi kulubihim marad. Jel to u njihovim srcima bolest? emir ili sumnjaju, sumnjaju Allahovo znanje, Allahovu pravednost, Allahovu mudrost, Allahovu moć, u što sumnjaju, Allahovu milost, Emirtabu, em en jehife Allahu alaihi, en Allahu ili se boje da će im Allah i njegov poslanik nepravdu učiniti. Pa što se to odbacuje Allahov zakon? Jel to iz straha da nam je Allah nepravedan? Jel to iz straha da nam je Allah nepravedan i da nam je Muhammed s.a.v. nepravedan? A pravedni će nam biti homoseksualci iz Europskog parlamenta. Oni će biti pravedni. Tu nema šta da se bojimo. Oni će pravedne zakone propisati. Svatate ljudi o čemu se radi. Radi se o islamu i džahilijetu. Pa da navedemo nekoliko primjera tog džahilijeta. Pogledajte kako Allah subhanahu ta'ala pravedan u pogledu ljudskih imetaka, ljudske imovine. Privatno pravo na posjed i posjedovanje. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala to gaji, čuva, pazi. I koliko ljudima tu daje slobodi. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se od imućnih uzima zekat. Samo od imućnih. Samo onaj koji ima određenu svotu novca, 85 grama zlata u toj vrijednosti, novca, da mu stoji čitavu godinu mimo njegovih osnovnih potreba. Ne treba mu ni za biznisa, ni za trgovine, ni za proširenje proizvodnje, ni za ishrane, ni za školovanje djece, ni za što mu ne treba. Stoji godinu dana. I tek kad prestoji godinu dana, on da samo dva posto da datne. A ako je posio žitarice i ima više od 620 kg i neki kažu 612 ali tako? Onda da dadne 10% ili 5% ako zaljeva. Tek kad ima 40 ovaca i, sto, i ima ih čitavu godinu, onda dužan jednu ovcu. Ili 120 pa dvije, ili 200 pa tri. Tek tad, preko čitave godine da mu stoji. Samo 2,5%. i I to samo bogati. E ovo sad, ovi bogati, kako ih je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, koji kategorija bogatih? Prema toj kategoriji bogatih ovdje smo mi svi fukare i sirotine. Ovdje nema nikog da nije u dugu, jel tako? Sve fukare. Pogledajte Allahove milosti. A pogledajte ovih koji se zaklinju u pravdu, jel tako? i da su oni pravedniji od Allaha i znanje da su oni znaniji od Allaha, da oni znaju kako treba propise. Pogledaj kako se oni odnose prema vašim ličnim dohodcima. Prvo kad uzmete tamo listu vidjet ćete da oko 58% od vašeg ličnog dohodka ide u poreze. Razni poreze, dažbine. To vam je slikovito prikazano da ništa ne računate, znači da vam ja sve izračunam. Ako je plata hiljadu maraka, 580 njima. Tebi samo 420. Dobro. Kad bi uzeo ti 420 i da bude teb, ti bi stvarno bio sretan. Nije, oni te nitad ne ostavljaju. Poslije toga te čekaju u svakoj trgovini. Da ti uzmu još 17% na svakom artiklu. A na benzinskim pompama te čekaju da ti uzmu i do 80%. Pa koliko ostane tebi? Možda 200, 250, jel? od hiljadu. Toliko oni ostave tebi. Dobro, e sad ovo što je ostalo tebi, vidi koliko ti poreza plaćaš, stalno si odan državi, pomažeš i stalno plaćaš, samo plaćaš. Jel tako? I oni ti samo uzimaju. A oni su tu da ti zaštite imovinu. Prvo vidiš nisu je uspjeli zaštititi od sebe. Pa su ti gurnili ruke u džep do ramena. Dobro, nakon toga kad ti ostane ono 25% i dođe neki lopovi bandit i ukrade ti tu. E sad ovi koji si ti njima dao 75% trebali bi da imaju neku obavezu prema tebi, jel tako? pa da dođu da te zaštite. Koga su to zaštitili i čiju su imovinu zaštitili? Pričam jedan poznanik, kad su ga pokrali, da je na sudu njega tužilac više matlotiru i ispitivo otkud njemu pare. Lopove ništa nije ni pitao. Prvo ti uzmu 75%, a onda te ostave lopovima. I lopovi pokradu i potroše i kaže šta će čovjek ukro potrošio, šta ćemo sad, ne možemo ništa. E to je odnos. A pogledaj u Allahovom zakonu. Allah subhanahu wa ta'ala uzima samo 2,5% samo od bogatih, a bogate je on odredio koji bogat. I koja je to kategorija koja će se smatrati bogatim a ovi uzimaju od svih. Pa sam navodio primjer prosjaka, isprosi pola marke i ode na pekaru da kupi sebi, jel tako, kifli, 17%, odmah ćemo skinuti. To je džahilijetski volom i nepravda, a ovo je Allahova pravda. Pa Allah subhanahu wa ne uzima ti ništa. Pogledaj, ništa ti ne uzima. Gotovo ništa da ti ne uzima. A slučajno ako neko posrne i posegne na tvoj imetak i pruži nepravednu ruku da ti ukrade, Allah mu odsjeće ruku. Pogledaj koliko se Allah stavlja na tvoju stranu. Prvo, tvoj imetak neće uzeti za sebe niko. I ne smije ko predstavlja Allahu vlast i šarijat i pravdu, ne smije uzeti. Jel tako? Prvo štiti ti imetat sve što je tvoje, tvoje. Tvoji ekonomske aktivnosti su slobodne. Nema nepotrebnih poreza i dađbina, nema inspektora svaki dan da se vozaju kod tvojih radnje i da, jel tako? Slobodno zarađuješ, zaštićen ti imetak od vlasti. Ne smije ti vlast uzeti nepravedno a onda lopovak ti uzme, jel tako, rigorozna mjera da ti bude i metak tvoj siguran i da ti mirno spavaš. Danas su najbolesniji ljudi koji malo više imetka imaju. Što? Mora strahovati. Evo sad ovih dana ako se priprema nahač pa malo više para skupio, sve strahuje dok ne uplati da mu neće ko usput. Evo, nisi siguran. A pogledaj koliko ti uzimaju, a opet si nesiguran za svoj metak. Opet si nesiguran za svoj metak. Dobro, idemo dalje, zaštita života. Evo, šejh je spomenuo da je cilj šerijata da se zaštiti život. I Allah tela zaista život zaštitio. Kako? Tako što je propisao za namjerno ubijstvo odmazdu. Pravo na odmazdu imaju nasljednici. Zašto? Zato što su oni emotivno najvezaniji za njega i tražit će pravdu. li tako? Tražit će osvetu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Vama je u odmazdi život za namjerno ubijstvo. Pa ko se drzne da nekog namjerno ubije, njegovi sinovi, njegova braća mogu tražiti njegovu glavu. Sudija je tu samo da ustanovi svjedoke, dokaze da to stvarno bilo i onda njegovi nasljednici, ako se oko toga dogovore, oni mu odbrusi glavu. Zašto? Zato što sudija nema sa tim ništa. O njihovo je to pravo. Pogledajte, ako je slučajno nasljednici se dogovore i kaže nećemo odmazdu, nego hoćemo krvarinu. Nek nam plati oštetu. Vidi, ovdje neće platiti oštetu kadiji, državi, nego nasljednicima. Njima plaća krvarinu. A krvarina vam je dvije, dvije hiljade ovaca po 150 eura ja, ili hiljadu zlatnika po 4 grama zlata ili stotinu deva, znači 150 ugojenih krava. Vidi sad, to je krvareno. Kome se daje nasljednicima? Zašto? Zato što su oni oštećeni. Nije država oštećena. Dobro, a kod nas? Vidi koje ti poreze sve isplaćaš. I ti bi sad rekao, e, sad sam sve dobro platio, sad treba biti siguran. Međutim, na putu te neko zvekne šamarom, ozlijedite, je tako, šljivu ti napravi ovdje. I šta se dešava? Ideš ti na sud i platiš sa njim zajedno po 200 maraka za remeće javnog reda i mira. Eto kako ti je zdravlje zaštićeno. Dobro, a neko te namjerno ubije, vidjeti čitav život hamalio i radio i u ovoj državi poreze. Kad te neko ubije, šta uradi država? Ako slučajno otkrije ubijicu, u zatvor. Sad on radi opet za državu. A tvoja djeca nek posti. Za njih nema ništa. Tvoja žena na ulicu. A pogledaj u Allahom zakon. Možeš biti čitavog života prosječnog imovnog stanja. Da nikad nisi zekijata platio. I nikad državi nikakvog poreza nisi dao. I onda se desi da te neko slučajno ubije i da se ne može otkriti ubica. Iz državne blagajne se plaća tvojoj porodici krvarina, tvojim nasljednicima. Islamska država od tebe nikad ništa nije uzela. A kad ti bude povrijeđen život, nadoknada. Zaista između svjetla i tame nema nikakve sličnosti. Zaista između znanja i džehla nema nikakve sličnosti. Zaista između islama i džahilijeta nema ništa zajedničko. Ovo je samo neki primjer. Ovo je samo neki primjer. Drastični primjer. Još drastični primjer. Zaštita ljudskog zdravog razuma i razmišljanja. Jedan od šerijatskih ciljeva. Mi danas imamo ljude koji su porobljeni. Porobljeni medijima. Danas u ovoj državi mi možemo, evo odavde ja sad mogu spomenuti 15, možda do 20 imena ljudi u ovoj državi koji razmišljaju za sve ostale. Ostali ljudi uopšte ne razmišljaju. Njih 15, 21 svita, oni su ljudima izračunali i šta će doručkovati, i šta će ručati, i šta će obući, i šta će se odjeti, i kako će se ponašati, i šta će voliti, i šta će mrziti, i koga će voliti, i bit će područeni da vehavije treba mrziti, tako? Znači, sav ostali svijet je svoja srca dao, jel tako, izručio njima da oni po njima pišu i programiraju što god oni hoće. Ljudi su porobljeni, opljačkani, izmanipulisani, poniženi. Zašto? Zato što je preovladao džahilijet. A Allah subhanahu wa ta'ala je sve to zabranio. I čovjeka Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i traži od čovjeka da bude samo njegov rob i da ne robije nikom više, da bude slobodan. I danas na Dunjaluku slobodnjaci, odnosno slobodni su samo Allahovi iskreni robovi. Ko to nije, svi ostali su u teškim okovima i robstvu, ali se osmijehom. Zato što su izmanipulisani i uopšte nisu svjesni svog robstva. E zbog ovih stvari i zbog skretanja pažnje na ove stvari smo istavili ovu temu radi poređenja radi poređenja i da na jedan najlakši i najbliži način suočimo istinu i laž. Jer se stvari po suprotnostima prepoznaju. Kroz ljepotu Islama ti ćeš vidjet ogavnost džahilijeta. A kroz ogavnost i glupost džahilijeta ti ćeš vidjeti mudrost i znanje Islama. Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom zahvaljujemo na uputi i milosti. Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom i sveznajućem zahvaljujemo na ovoj knjizi koja je od njegovog znanja. Allahu zahvaljujemo na ovom šerijatu koji je od njegovog znanja i njegove mudrosti i milosti. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na poslanstvu Muhameda sallallahu alaihi sallam i što nas je učinio od sredbenika umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam. Allahu zahvaljujemo na uputi i njega molimo da nas sačuva od svake zablode. Znajte da sve ljudi što izmisle mimo Allahove upute da je to džahilijet. Pa su pitali ovdje u kojim sferama se taj džahilijet ogleda. Posebno ću ovdje spomenuti još pored zakonodavstva i ibadeta. Ljudi su izmislili ibadete. Svi ti izmišljeni ibadeti, šta su oni? Džahilijet. Pa ću skratiti, samo da nabrojim. Da znate zasigurno da je djevojačka pećina od džahilijeta. I da je ajvatovica od džahilijeta i da su razna druga svetišta od džahilijeta, nisu od islama. Nisu od Allahovog znanja, nego su od ljudskog džela. Čak šta više, vi znate da Ebatovica, znači, nije utemeljena na, na istoriji, nego na legendi. Što ukazuje na dubinu je jel tako? da desetine hiljada ljudi okuplja se u određenom danu na određenom mjestu radi legende, neutvrđene istorijske činjenice. Možda jest, možda nije. Špekuliše se da su to bili bogumilska vremena, vremena prije Islama. A šta je prije Islama? Džahilijet. La havla Allahu zahvala na uput. Allaha molim da nas uputi i učvrsti na uputi. Allaha molim da nas poduči, da nam podari znanje. Allaha molim da nas učini od iskreni Allahovi robova. Allaha molim da nas sačuva od svake zavode i svakog džahilijeta. Allaha molim da se očistimo od džahilijeta. Allaha molim da nam pomogne da se očistimo od svakog džahilijeta i svakog vida džahilijeta i svake džahilijetske manifestacije. Allaha molim da nas u ženetu vede i spasi od džahennema. Da naša srca učvrsti na istini i da zbliži naša srca na istini. Allaha molim da nam sramote sakrije da priđe preko ružnih postupaka naših i da nam oprosti. Zaista mi mnogo griješim. Allahu se za svoje grije kajemo i Allaha molimo da nas pomogne, da nikog protiv nas ne pomogne, da nas podrži i da nikog protiv nas ne podrži. Allaha molim da nas poduči ispravnom i korisnom znanju, da nam ukaže na istinu i da nam da da je slijedimo i da nam ukaže na laž i džehl i džahilijet i da nam da snage da ga se klonimo. I posljednja doba je alhamdulillah rabbil alamin. A evo vi ćete čuti sad opet napomenu za nastavak. Bismillah. <clears throat> Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi naše predavače najljepšom nagradom na ovakvom lijepom, iscrpnom predavanju i slikovitom prikazu onoga što nas okružuje i prikazu, slikovitom prikazu od onoga što nam vjera, islam, šerijat nudi. ću, ako ima ko kakvih pitanja, može postaviti znači usmeno ako neće usmeno, znači može pismeno, znači vezano za temu ili nešto što je nevezano za temu, znači slobodno može pitati. Naši predavači su raspoloženi da odgovori. Pa bojru. ste sad govorili na kraju za i ostala mjesta. Pa onda gdje su naši ovi predvodnici sa znanjem? Da nam to kažete u kakvom kontekstu onda oni se obraćaju i rekli ste da, je, da to potpada pod džahilijet. A Poznato nam je da je Muhammed Ali rekao nema putovanja osim u tri slučaja, to vi znate. Pa da nam to kažete malo vezano jedno, vezano za ovo što ste vi spomenuli, ova naša recimo ovaj dovišta i obilaski. Obzirom da sam ja o tome govorio, e, ja, neću govoriti o njihovom e, znanju i neznanju, ali ću reći da sam ja razgovarao sa predstavnicima i zvaničnicima islamske zajednice i da smo spominjali te stvari i da su oni meni govorili da oni znaju da kod našeg naroda ima tog širka, da ima džahilijeta i tako dalje. Pa sam ja onda upitao zašto se jel tako, to ne liječi, i ne ustane protiv toga. Njihov izgovor je da oni jednostavno ne mogu protiv naroda, da trebaju sa narodom. I tako neki, moram reći, jeftini izgovori koji neće ništa koristiti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Istina je da treba puno požrtvovanja, snage, sabora, strpljenja, da se narodu koji je u nečemu ogrezao ukaže, da se poduči i tako dalje i treba u tome biti, imati određenu postupnost i tako dalje. Međutim, mi im zamjeramo što oni taj narod u njihovom džahilijetu podržavaju. I smatraju to nekim mudrim postupkom. Allaha molim da nas uputi i njih. Allaha molim da uputi naš narod. Allaha molim da uputi narod živinice. Molim Allaha da uputi narode Bosne. Molim Allah da uputi stanovnike Živinice i stanovnike Bosne. Molim Allah subhanahu da uputi stanovnike Balkana i molim Allah subhanahu wa da uputi umet Muhammeda sallallahu i da vrati šerijatu i znanju umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na najljepši i najblaži način a da izbavi umet Muhammeda sallallahu alaihi iz džehla i džahilijeta u koji svakim danom sve više zapada. E, meni dođe da vas podstičem na pitanje, da malo isprovociram. Ehle. a mi sad živimo. Ima li neki hadis koji se uklapa sad u ovo vrijeme? Na ume mi je jedan hadis koji odgovara našem vremenu. Jel tako kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam da će doći pred sudnji dan stanje kada će čovjek jumsi mu'minen vo yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minen wa yumsi kafira je bio dinahu bi aradim min dunja. Doći vrijeme kad će čovjek osvanuti mu'mina zamrknuti kafir, zamrknuti mu'mina osvanuti kao kafir. Prodavat će svoju vjeru za neku donjaličku sitnicu. Pa mislim da je to vrijeme danas. Tako. Drugi hadith Hudejfi radijallahu anhu gdje kaže Hudejfe radijallahu an, pitali se Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam o dobru, a ja sam ga upitao o zlu bojeći se da me ne zadesi. Pa onda Hudejfe radijallahu an nabraja stanja kroz koje će im umet proći. Bili smo u džahilijetu, pa nam je došlo ovo znanje. Ovaj hadith se sasvim uklapa u našu temu. Jel tako? Bili smo u džahilijetu pa nam je došlo ovaj je hajer, je tako, i ovo znanje, ovo dobrote. Hoće li biti opet zla poslije ovoga? Kaže Resul Salari i Selem, hoće. Hoće li biti poslije toga opet nekog hajera? Kaže, hoće. Ali u tom hajeru će biti dehan, je li tako? će pomješan taj hajer sa zlom. Pa šta je to? To će biti pozivači u džahennem tako? Koji će stojati na vratima džehennema i pozivati. Kojim se odazove, bacit će ga iz trmoglavita u džehennem. Pa upiši nam ih, ja Rasulallah, kaže, to su naši sinovi. Tako? Govorit će našim jezicima. Naše su boje kože. Od nas. Pa šta da radim kad to se desi? Kaže, drži se imama muslimana i njihovog džemata. E, do ovdje su ovi neki hadis citirali tu stav. Jel tako? Želeći da narodu predstavi da su oni imami muslimana i da je skupina koja je sa njima da su oni džemat muslimana. Međutim, džemat muslimana su ashabi Allahu poslanika sallallahu is To je prvi džemat muslimana. I oko toga nema nikakvog razilaženja. Svaki džemat poslije ashaba, Allahovog poslanika sallallahu alaihi koji odstupi od onoga na čemu su bili ashabi, je u stvari napustio džemat. Svako onaj ko odstupi od onoga na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi on je istupio iz džemata. Pa ovo kad se kaže slijedi imama muslimana i njihov džemat, znači imama i džemat koji je na onome na čemu su bila ashabi Allahovog poslanika Salahis. Makar ih bilo malo, oni su džemat. Kako to? Pa evo, ne moramo uzeti islam, uzmimo bilo šta drugo. Evo, mi smo ovdje jedna skupina, recimo da je ovo sad neki, neka skupština organizacijska, jel tako? I dogovorimo se mi ovdje da formiramo neku zajednicu. Je tako? Da formiramo neku zajednicu koja će se zvati kako? Džemat, skupina, zajednica, je tako? I onda odredimo principe te zajednice. Ta zajednica će biti tako, tako, tako, sve se dogovorimo. Poslije toga od vas stotinu, po mojoj procjeni možda malo više, 95 odstupi i odustane od onoga oko čega smo se dogovorili. A pet ostane. Ko je napustio džemat? Ova većina. je ostao džemat? Ova manjina. E to je stanje danas. Vrlo mali broj je ljudi na onome na čemu je bio prvi džemat džemata ashaba Allahovog poslanika Salaris. I oni koji su na tome, oni su i danas džemat. Oni koji su to napustili, oni su napustili džemat. Oni su napustili džemat. I ono što su izmislili od vjere, to je džahilijet. Jer Allah subhanahu postavlja pitanje. Em lehmu šuraka, šera'u lehum min dini ma lam bihilla. Imaju li to oni neke druga božanstva da im propisuju vjeri što Allah nije dozvolio? Koji im je dozvolio da to propisuje? S druge strane, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam osuđuje da su to propala djela. Men ahdefe fi hada ma minhu Kogod u našoj vjeri nešto izmisli, to mu se odbaci. A ovi naši kažu danas, pa nismo mi to izmislili. To su davno prije nas izmislili. Nismo mi krivi, mi samo njih slijedimo. Ali kažem u drugom rivajetu ovog haditha stoji men amila amalan lejsa alejhi amruna fahu rad kogod nešto uradi što nije od naše vjere tom se odvaci. Pa svejedno jeste li vi izmislili ili radite nešto što su drugi izmislili, a nije to ništa od vjere, to je onda od džahilijeta. To je onda od džahilijeta. Pa onda kaže, a šta, kaže Hodejfe dalje u hadithu, a šta ako ne budu imali ni imama ni džemata. Vidiš, znači, može doći i to vrijeme. Ne budu imali ni imama ni džemata. Šta će onda, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, onda se kloni svih sekti, svih skupina. Svih se kloni. Nemoj nikoga slijediti makar da se uhvatiš za korijen drveta i da tako čekaš smrt. U drugom hadisu također Rasul sallallahu ve kaže skoro da je došlo vrijeme da će najbolja imovina muslimana biti stado da sa njima traži ispašu po vrhovima brda i mjesta gdje pada kiša bježeći sa svojom vjerom od fitne pa, evo, ja vas pozivam, bježite od fitne. Čuvajte svoju vjeru. Hvala vas pomogu. Pitanje je bilo tamo iza. Salam aleku. Kad ste govorili o i badatima, samo da vas pitam, nešto interesuje me, vezano za derviški zikr, na način na koji to oni rade. Da li spada po džahelijet, po dalalet ili već tako. Ano ta'ala je naredio Resulu sallallahu alaihi wasallam da zikri. Je tako? Allah subhanahu ta'ala je naredio da se Allah zikri, da se spominje i veliča. Ovo naređenje prvo je upućeno kome? Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Pitanje, je li Resul sallallahu alaihi wasallam to naređenje izvršio ili nije? Je li Resul sallallahu alaihi sallam izvršio naređenje da Allaha mnogo zikri? Vadkuru Allahe zikran kethira. Allaha mnogo spominjte. Je li izvršio to naređenje? Jest, Resul sallallahu alaihi sallam je svako naređenje izvršio. Dobro. Je li Resul sallallahu alaihi sallam to naređenje izvršio na najbolji način ili na manje dobar način? Zašto kažemo da je on to na najbolji način izvršio? Zato što njega Allah odabro i poslu da nam objasni svoja naređenja. Da on prvi izvrši da mi vidimo kako to treba. Pa, ako je Resul sallallahu alaihi tako zikrio kao što derviješi zikri, ako nije, onda sam ti znaš od čega je to. da trebam ti ja ništa govoriti. Onda ti sam ostane ti odgovor pečen, gotov. Je tako? Ili, znači, Resul sallallahu alaihi sallam nije obavio to kako treba, pa sad derviši to bolje rade od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, ili su na boljoj uputi od Muhammeda sallallahu alaihi sallam i sahbe i njegovih ashaba, ili su na očitoj zabludi. Naravno, kad kažemo da je nešto od džahilijeta ili da je nešto zabluda, zablude imaju stepene. Jel tako? Nešto može biti manja zabluda, nešto veća. Nešto može biti manji oblik džahilijeta, a nešto veći. Pa ako derviši uste zikrove još i plešu, onda je to već liči na diskoteku, jel tako? A ako usto imaju još i def i zadime onu tekiju tutuno, onda je to znači sve bliže onom pravom, jel tako, čaršijskom džahilijetu, jel tako? Pa tako, znači sve ima svoje stepene. A ako uz to još imaju neke šipke pa se probadaju, onda to već izlazi iz okvira, jel tako, nečega o čemu treba uopšte polemisa. Allaha molim da nas uputi, molim Allaha da uputi te ljude Vidiš, oni se trude, jel tako, odvajaju vrijeme. Međutim, subhanallah. Alikum selam. Abo, abo, abortus žene pred uzvišenom Allahom hoće se e, odgovarati kao ubistvo čovjeka kada žena abortira. Nismo razumjeli pitanje, ako može lagano da ponoviš. Kada žena abortira, yeah. jel se to tretira kao ubistvo čovjeka? Aha. Jel se to tretira kao ubistvo? Da, ukoliko plod dostigne etapu u kojoj je duša udahnuta. To je jasno ubistvo. To je period od četiri mjeseca. Dobro, obzirom da vrijeme jaci je proučim vezanje da ponijam jaci. Obzirom da vaše pitanja i interesovanja za njima jenjava, odnosno nije nikad ne bilo sato. Ja predlažem da proučimo ezan i da klanjamo jaciju. A poslije namaza, jel tako i poslije jacije, nije od da se sili, da se sa selametom i Allahovim zadovoljstvom za Allahovu pomoć raziđe. Molim Allaha subhanahu da vas nagradi sve najljepšom nagradom za sabor i strpljenje i što ste se odazvali našim pozivu i nadamo se uz Allahovu pomoć da ćete se odazivati našim pozivima i da će nje biti još. Jedan mu jezin. Jedan I Hoću li ja?